გაკვეთილი მეხუთე, დავალება მე-12. მე ვარ ლუკა ჯავახიშვილი. მე ვარ მენეჯერი. ეს არის თიკო ღვინიაშვილი. თიკო არის სტუდენტი. თიკო არ არის პროფესორი. გამარჯობა. მე ვარ გიორგი. თქვენ? გამარჯობა. მე ლუკა ვარ. ლუკა, შენ სტუდენტი ხარ? დიახ, მე სტუდენტი ვარ. ის ვინ არის? ის ნინოა. ნინო დირექტორია? არა, ნინო არ არის დირექტორი. ნინო სტუდენტია. გამარჯობა თიკო გამარჯობა ანა ანა ეს არის გიორგი გიორგი ეს ანა გამარჯობა გიორგი გამარჯობა ანა გიორგი შენ მენეჯერი ხარ დიახ შენ მე სტომატოლოგი ვარ